وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك Selamu alaikum. Cijenji poštovani šeho, zanima me kako da postupim, kako da postupi žena koju je muž već godinu dana nije prišao u posteli, koji ima jako loš ahlak kako prema meni, tako prema svima. Trudim se maksimalno biti na sunnetu, ali mi on jako otežava svojim ponašanjem. Allah vas nagradi. Ovo je problematično. Čovjek koji je muškarcu je dužno znači da, da ima intimni kontakt sa svojom ženom kod velikog dijela učenjaka bar u četiri mjeseca. Četiri mjeseca mora imati jedan put. A Ibn Taymi je to rekao da je to shodno potrebama. I žene se razlikuju u tom pogledu i od podneblja do podneblja, od žene od osobe do osobe, ali znači da mora ispunjavati svoj, to je obaveza muža prema ženi. To je obaveza muža prema ženi. I ovaj, Znači, ovo je zulum, ovo je nepravda, ovo je haram. I, znači, lijepo je da nađe nekoga ko će savjetovati, znači, muža. Da mu se povjeri ko je, znači, njemu, s kim je blizak njen muž i zna, znači, da neće se naljutiti, da mu se povjeri da kaže da ga nasavjetuje. U protiv njoj je dozvoljeno u ovom slučaju traži razvod braka. Ako neće sa njom da ima intimni kontakt, mora da razvod braka. Ako neće onda je razvede, neka je razvede onaj koga je vjenčao, ima pravo znači da, da, da, da razvrgne bračnu vezu, on mora ispunjavati svoje obaveze. Taman da nije u stanju, da ima nekakvih problema s te strane, opet može tražiti razvod braka. Ne mora živjeti sa njim. Traži razvod braka, on je dužan, znači da ispunjava svoje obaveze, a to što ima ružan ahlak, to je posebno, to je priča za sebe. To je, jer od muža se može trpiti sve, osim ružan ahlak. Ružan ahlak, to žena ne može, to se ne može trpiti. Ružan ahlak je nešto što ne može niko normalan ne može trpiti ružan ahlak ni od koga. Ni taj koji ima ružan ahlak, on samog sebe, on je samog sebi nadaće iskušenje. Pa je ovaj, neka nas savjetuje, neka traži da ga neko nasavjetuje, ako nastavi tako dalje, ovaj, ima pravo da traži razvod braka ili da se bura, očekuje da će Allah mu da ga uputi, u protivnom može se rastaviti od takvog muža. Ljudi uđu u bračnu vezu i onda, onda, glume kao uboje. Ti razmisli prije bračne veze, hoćeš li ispunjavati svoje obaveze, ako nećeš, nemoj se ženiti, ostani sam. Imaš svoj internet, imaš svog goglu, svoga šeha, uđi, sa njim, znači, ovaj, druži se, a nemoj se ženiti. A ako se oženiš, onda si dužan da ispunjavaš svoje obaveze prema svojoj porodici. وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ